Ok, ndrova rrug. Ndrova rrug. Ktheva mbrapsh. Po. Një, një rrugicë tjetër po prap. Ishin dy goca prisin se dy qenë ishin egërsuar rëndë. Mhm. Mm rrugica paralel. Me kishin pra. egërsuar ata. A nuk e di, ndoshta kalojnë në një nga këto qenë shtëpi. Ata janë mërzit me koalicionin, tash. Janë mërzit, janë çu vetëm që. E kuptoj, po gjithsesi është është bërë vështirë thotë Olta për të ardhur. Nuk e di, është bërë vërtet shumë vështirë. që e mbajmë është është me 12 dryna, po kur e nxjerrim e nxjerrim. Dhe është ai fjalori që i hapim me një herë të 12. Nuk është puna, nuk është puna o jer tek tek se qeni do kuptoj fjalët e ndyra. Që ne do të përdorim ndaj tij dhe do do lëndohet sepse pse më përmendë këtë atë atë. Por tonaliteti yt. Se ti nuk e përsërit dot, nuk e bën ato duke i thënë lule lule po këputhja. E kupton, nuk e bën dot. Duhet, pra. Se je e pabesueshme. As Duhet- bukë me djathë nuk i Duhet thu që dot. ti të thuash vërtet ato fjalë në mënyrë që të dalin nga shpirti, edhe në këtë mënyrë dhe qeni e di që e ke seriozisht. Kështu që jepi Olta, jepi gojës me qenë me thënë. Po ç'të Ik japësh? se Ai të vi me gjithë qenë në punë pastaj. Ta shohë ai. Ai do ofendoj, ai do i ndaj. Ai do të ha. Do të do të vetëm fare. Mund të thirr aty kshu dhe ti me salçiçe mo, e kupton kush e di çfarë do bëj. Ai do të thirr llamë, të të të hajë salçiçen e do vi vërtet pastaj. Por më më ty nuk të prej. Më ty ai. Për të isha kas, a ka ndonjë zgjidhje për këtë? Se cila lagje ka qenë vetë po gjithsesi. Jo nuk e di. Shikoj, është shumë e vështirë tani se ëm Ok, ça ça të bësh me me gjithë këta qenë? S'e di. T'i edukosh? Ku t'i çosh? Ka... T'i edukosh, edhe s'ka. Ka apo nuk e kanë detyrë Olta. Nuk, nuk ka, unë nuk di ndonjë ndonjë strehë në botë që të strehoj 1000 qen apo 2000 qen. S'ka. Më kupton se edhe ato strehat nëpër botë që shikojmë strehat e kafshëve, i gjejnë kafshët në rrugë, i mbajnë një muaj, dy muaj. Dhe i nxjerrin prapë në rrugë. Nëse jo, nëse një njeri nuk e adopton kafshën, kafsha kafsha kafsha gjipona. Ta konferendoj. Gjipona në lëmë. Kështu është. Po. po se jo, se seriozisht është kështu. Se kafshët që shpëtohen në rrugë nuk mund t'i mbajnë ata se streha do do strehojë vazhdimisht gjenden kafshë të tjera që Tani Olta ti ke provuar të gjitha drejtimet e rrugëve një herë që ta ka me ty një mohabet. Katër herë kam ndruar sot Altin. Pse nuk i bie këtij nga Unaza? E kupton, kalo urën. Ka, nga ekspozita. Duhet kaloj poshtë urës apo mbi urën. Po pra, tamam, më mirë, po poshtë urës ka prap qen, ka poshtë blok tjetër, interesant. Po. Qen, edhe. Sa gnishe nuk e plesht? Po e sot në mëngjes po lexoja një libër e kisha marrë në bibliotekën e shkollës, lidhur me insektet. Mm. Edhe mësova ca gjëra. Mësova pa, së pari që insekte quhen vetëm ato që kanë gjashtë këmbë. Oh. Numërojini oh. mirë. S'e dija sot. Ti jo ti se ti ke pra, dy. Pra, do të thotë që merimanga nuk nuk klasifikohet insekt. Po çfarë? Ka tetë këmbë. Po çfarë ishte? Do të ketë tre në njërën anë dhe tre në anën tjetër. Dhe dhe këto janë insekte. Dhe bleta po t'i numërosh ka 6 këmbë, ose mm -hmm. grenza, ose mm -hmm. flutura, ose Miza ka. Miza, patjetër po, ka. Mushkonja, po mushkonja. Mushkonja po. Ka 6 6 këmbë ajo aq e vogël. Prandaj tek ti. Po nëse ka 8, nuk është insekt. Po nëse ka 2, është diçka tjetër, është një specie tjetër domethënë. Kategori tjetër, nuk është insekt. Quhet merimangë. Shumë këmbë. Unë nuk e di, nuk e di, po insektet kanë gjashtë këmbë. Kjo është mënyra se si dallon një insekt nga një jo insekt. Tani mësohet që 5 vjet. Që do të thotë që një kandërr për shembull nga ato ato krimba që kanë ato millipedes, ato që me shumë këmbë, nuk mm. janë insekte. Jo. Janë një kategori tjetër gjërash. Po, po Ato me dy këmbë, ku futesh? Dhe uh, me dy këmbë janë uh, humanët, humanët. Por aty kishte edhe pleshtat dhe po shikoja. Kishte me gjashtë edhe. Pleshti se kishte ca nga këto, si po themi karakteristikat, ato. Po. Mm. Pleshti është insekti që hidhet më lart nga çdo gjë tjetër në botë. 100 herë gjatësinë e vet. Mhm. Mhm. Pra nëse je 2 metra, tmerrshme. I gjatë dhe je plesht, atëherë hidhesh ë uh, 200 metra. Mund të hidhesh 200 metra nga vendi. Imagjino. Po, po, po. Do do të kalojë kullën më të lartë në Tiranë, kështu vetëm me një të hedhur. Ajo pastaj s'do ishte fare problem për ty që të vije në punë. Ë, le të shpresoj të bëhem plesht pra në të ardhmen. Po. Për shembull, nga ana tjetër, te kur vinte puna tek ky, çka quhet, Karkaleci, që gjithashtu hidhet. Mhm. Hidhet 20 herë gjatësinë e vet. Jo, shumë pak, jo, shumë pak. Shumë pak. Plesht 100 herë. Por edhe si karkalec do ishte mirë për ty, Olta. E po tash ku bie? Duhet ta zgjedhësh, kujdes. Se gjithandej në çdo kryqëzim ke qen. Nuk e di unë me biçikletë vij përditë dhe akoma përveç një herë. Mhm. Nuk ka dalë. Po. Që këtej nga këtej nga kjo sikur s'ka daj shumë, domethënë. Nga Tirana e Re. Nga Tirana e Re, po. Po, e mund të thonim për shembull që mbrëm ishim në teatër dhe ishte një shfaqje shumë e bukur. Shumë e bukur. E quajtur Lucrezia Borgia. Edhe një dramë, po themi, kishte pak atë Kishte ca nuancat e Edipit. E ke parasysh? Normal. Ë? Mhm. Do thoja. Nëpër të. Po shumë bukur, shumë. Një shfaqje që nuk duhet humbur oh, gjithsesi. Oh, nuk duhet lënë. Ishte një se unë isha vonë. Ishte fjala e parë që më tha Eri. Unë isha unë isha mm. vonë, e ke parasysh? Dje binte një shi gjatë gjithë kohës. Po nga ora 5 deri nga ora sa hyra unë në teatër dhe isha atje, isha në 7:05 minuta. Ë tek dera e teatrit, mm -hmm. mbas një furie në Tiranë. Po gjithsesi. Edhe edhe sapo ka filluar shfaqja dhe njerëzit e mirë të teatrit kombëtar më lejojnë që të hyj nga dera anësore. Olta ka dalë më pret aty. Edhe unë vij nga jashtë. Mm. Kështu që hyrja në sallë salla i ka dritat fikur komplet se shfaqja sapo ka filluar. E kupton dhe dhe unë jam në sytë nuk më janë mësuar me errësirën akoma. Edhe salla është është është është zbrazët. Duhet që ngatërrove Oltën. Nuk keni jo, jo, jo, shiko, Oltën e kam si siluetë përpara me, se Olta po po më drejton. Nëse ndërron këto vajzat e teatrit që kalojnë për bukë deri tek shkolla. Ishin ulur aty. E di. Po e njoh dorën e Oltës. Edhe ë salla e skena nuk ka asgjë. Ti shikon murin e pasëm fundor të mm, skenës. Mm, mm. Mua më pëlqen ajo kur bëhet, jep jep një volum shumë të madh. Mm. Saqë edhe edhe është është një gjë e jashtëzakonshme. Është një trip kështu, domethënë, ka sa drita da, aty sikur bie borë, ata gjithkohon kanë sa. Ti ku futem atë. Ata kanë fjalë. Të betohem. Kur vjen nga jashtë sepse edhe duhet të eci tash se jam deri për të ecur deri në mes sallës. Kështu që unë jam duke iu afruar aty ndërkohë, shoh vetëm kokën e Oltës siluetë përpara kështu, gjithë salla është e kredhur në të zi. Vetë skena, edhe është një shumë. Dum. Fare onirike. Kjo është muzika. Ndërkohë, Është shumë trip. Edhe edhe është një super shfaqje, një super shfaqje ë uh, Lucrezia Borgia. Me pjesëmarrjen e, e shumë aktorëve të mirë. Duhet thënë po protagoniste është spektakulare dhe Luiza Xhuvani. Mm -hmm. E mishëron krejtësisht Lucrezia-n, po. Just Like Fire tani kënga e parë për ditën e sotme është nga Pink. Miq të dashur, sot muzikën e zgjidhni ju në Klubin e mëngjesit. Kështu që nëse arrini në punët tuaja pa probleme me qentë, etj, etj, etj, e qëndroni me ne sot kemi një program shumë të Po mirë. kujdes tufën e 11 Po, janarit. e me qëra fjala. Kujdes. eh, Gennaro do jetë do jetë në studio këtu. Gino. Gennaro. Po emri real është Gino. Po mirë, dakor. po. Jeri, Gennaro. ne themi Ne Gennaro. çdo e njohim. E Gennaro tjerë. thua nga ashtu është, Lucrezia Borgia që është protagonisti. Ne kemi çunin këtu. I thashë të dy emra. Po gocat po lënë mend për këtë. Në vitin një mijë e tetëqind e gjashtëdhjetë e katër u organizua territori i Montanës. Në vitin një mijë e tetëqind e nëntëdhjetë e gjashtë, Nikolla i Dytë kurorëzohet cari i fundit i Rusisë. Në vitin një mijë e tetëqind e nëntëdhjetë e shtatë, kopjet e para të romanit klasik Dracula të shkrimtarit irlandez Bram Stoker dolën në shitje në libraritë e Londrës. Në vitin një mijë e nëntëqind e trembëdhjetë, U organizua në qytetin e New Yorkut Shoqata e Vlerave Artistike. Në vitin 1946, një patent është paraqitur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për bombën me hidrogjen. Në vitin 1961, një bombardues i forcave ajrore të Shteteve të Bashkuara fluturoi nëpër Atlantik në një kohë rekord prej pak më shumë se 3 orë. Në vitin 1969, Apollo dhjetë kthehet në Tokë. Në vitin 1973, doli në treg Smoke on the Water nga Deep Purple. Në vitin 1978, kazinoja e parë ligjore në Shtetet e Bashkuara u hap në Atlantic City. Në vitin 1991, një Lauda Air Boeing 767 u rrëzua në Tajlandë dhe mbetën të vrarë dyqind e njëzet e tre persona në bord. Në vitin një mijë e nëntëqind e nëntëdhjetë e katër, këngëtari Michael Jackson dhe Lisa Marie Presley u martuan në Republikën Dominikane, martesë e cila zgjati deri në janar të vitit një mijë e nëntëqind e nëntëdhjetë e gjashtë. Në vitin një mijë e nëntëqind e nëntëdhjetë e nëntë, albumi i grupit Backstreet Boys me titull Millennium kishte shitur një pikë trembëdhjetë milionë dollarë në javën e parë të daljes në treg. This is Club FM 100.4. Okay, ja ku jemi dhe një herë, 7:22 minuta tani, është koha që Jeri të na frymëzojë me shprehjen e saj, Olta të na tregojë si do jetë moti sot miq të dashur. Po të ngresh kokën lart, duket sikur mm. eh, kemi nevojë ta dimë me detaje se ka ka punë. Mm. Ndërkohë shprehja që unë kam zgjedhur për sot është nga Eleanor Roosevelt dhe është kjo. Ça thotë zonja Roosevelt? Askush nuk ju bën dot të ndiheni inferior pa miratimin tuaj. Mhm. Mm Mos e harroni. E drejtë? Shumë e drejtë. Duhet ta lësh veten po. Faleminderit Jeri, mësim i mirë. Edhe një herë tjetër. Askush nuk ju bën dot të ndiheni inferior pa miratimin tuaj. Okej. Okay. Ja ku e dëgjuat, ndërkohë tani Olta na tregon si do jetë moti sot në Gati. Shqipërinë e mesme e kudo tjetër. Jepi Olta. 15 gradësh në këto momente, 22 do jetë maksimalja për sot dhe vetëm 20% shanset për shi. Vetëm 20%. Vetëm 20%. Mm -hmm. Do kemi goxha vranësira, mm -hmm. uh, diellin mund ta shohim vetëm uh, shohim. shohim, më fal. Lutem. Rreth orës 16. Po. Te përvoj. Kështu që gjatë ditës do të kemi vetëm vranësira. Ndërkohë. Vetëm si diell i vonët. Okay. Moti për nesër do jetë 25 maksimalja, 15 minimalja, të vogla shanset për shi dhe të dielën 27 maksimalja 16 minimalja. Dhe ah, fundjavë me diell pra premtohet. Fundjavë me diell pak vranësira, mm -hmm. por pa shi. Pa shi. Okej, okay, a mund të kërkoj një këngë tani? Patjetër. Despacito, të lutem, në klubin e mëngjesit. Okej, okay, më ardhi të thonë dy. Sot miq të dashur ju mund të bëni uh, kërkesat muzikore në 069 20 70 222, siç ndodh çdo të premte. Zero gjashtëdhjetë e nëntë njëzet shtatëdhjetë dy dy dy ose mund të vini në faqen tonë në Facebook, facebook.com fraksion klubi i mëngjesit e gjeni kollaj atje dhe na kërkoni këngët që doni të dëgjoni sot. Jeri do na shkruajë një status të vogël që sot muzikën e zgjidhni ju. Mhm. Faleminderit. Të lutem. Dhe atje mund të lini kërkesat tuaja muzikore. Po nisim me Luis Fonsin dhe Daddy Yankeen. Fonsi, DIY. Drejt nga Puerto Rico, miq dashur. Ah. Sí, Sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy. Nxirë të kuqën. Ku ti? Nuk të të ngjirë në ka tjetër. E po është ftorë. Ah, kjo është ai modhi. Mbreti i pulave. E ka emrin Kali. Është një gjel që e kanë quajtur Kali, ngaqë është i madh. Okej, okay, mirë. Jam gati për anagramën në klubin e mëngjesit. Anagrama mhm. Në klubin e mëngjesit. Cilat bishe? Eh? Cilat bishe? Ato 500 Ato 500 mm. E zëmë se ka ardhë një çun nga këto që bëjnë palestër te dyqani yni proteinave, i aminoacideve, i kreatinës, i glutaminës, e lloj lloj suplementesh tjera, shumë të mira. Patjetër protein, protein kështu, hirre, komplet, whey protein, siç i thonë. Edhe mbasi ky djali, bisha, që ka zgjedhur të blejë tek ne, ka zgjedhur edhe produktet. Dhe me cilat bishe? Këto? Këto janë? Okej. Okay. Cilat bishe? E ke ngatërruar shumë lezetshëm. Faleminderit Jeri. 069 20 70 222. C I L A T B I S H E. Mhm. Cilat bishe? Për çfarë luajmë Olta? Për një kontroll të plotë mjekësor nga Spitali Amerikan. Për një kontroll të plotë mjekësor nga Spitali Amerikan duhet të zgjidhni anagramën cilat bishe rivendosni këto gërma. Formoni një fjalë. Na e dërgoni mbrapsht dhe fitoni kontrollin e plotë Mjekësor. Mjekësor. Cilat bishe? Cilat bishe? Nuk është fare e vështirë. Cilat bishe? E mora vesh, u mor vesh, ah, ah. s'ka nevojë dhe. Ta ashtu ose. U kuptua. Tani a jemi gati për muzikën? Qual es? Jepi ti no. Më shkroi në lidhje me diçka këtu në. Ç'të tha, ç'të tha? Ai tani janë midis meje dhe Ludenit apo jo? Ah, okay. Vjen gjithë këtu. Keni sekrete? Po sigurisht. Mirë. Atëherë, për kënaqësinë e tij dhe tuajën, sot është uh, ditë e premte miq të dashur muzikën e zgjedh unë në klubin e mëngjesit. Do të dëgjojmë uh, njëra nga këto klasiket nga Tom Jones. E shikoj Tom Jones tani duke hyrë. Është tek dera e pasme, shikojnë çikaltin. Te dera e pasme një klubi. Edhe i bie derës. Tak i hap ky tipi. Nxjerr kokën. Sa e shikon ah, që është Tom Jones direkt hapet dera. Normal. Dhe Tom Jones hyn. Tom Jones, zonja zotërinj, Tom Jones, Black Betty Mirëmëngjesi, mirë se keni ardhur në Klab FM në 100.4 është uh, klubi mëngjesit çdo mëngjes me ju nga 7 në 10 Tani është 7.35 minuta kemi një anagramë e cila është cilat bishe Cilat bishe Mhm. C I L A T B I S H E, cila të bishë? Mendoje dhe ma thuaj 069 20 70 222 069 20 70 222. Dërgo i njëjti numër vlen për kërkesat tuaja muzikore, çdo të premte ju e zgjidhni muzikën. Kjo ishte për Ludenisin, të tjera do të vijojnë që janë gjithashtu kërkesa muzikore, dua t'ia jap pak fjalën e Xherrit këtu në klubin e mëngjesit se Xheri zgjedh lloj lloj informacionesh e gjërash që i vendos edhe tek faqja jonë në mm. Facebook. Facebook.com fraksion klubi i mëngjesit. Edhe janë gjithmonë gjëra kështu nga më të habitshmet. Unë mund t'ju them për shembull që insektet kanë gjashtë këmbë, po vetëm kaq. Xheri ka detaje. Edhe për edhe për jo, veshët. Jo, sot mësova edhe unë. Çfarë? Për çfarë? Edhe për veshët, antenat. Oh, një fakt tjetër. një fakt tjetër. Shumë interesant. Mm -hmm. Po. Po jua bëj si mm. pyetje, me çfarë dëgjojnë karkalecët? Dikush që është në dëgjim mund të na e shkruajë në 069 20 70 222 me çfarë dëgjojnë karkalecët. Mhm. Mm është e çuditshme komplet. As të shkon mendja ku? Eha. Unë kam një ide. Po, e ke. Po. Atëherë thuaje. Ai s'kishte gjunjë, kështu që s'mund të dëgjonte. Po kur ti të dish ai dëgjon me gjunjë, s'do qeshësh. Po po, seriozisht. Se po ti kështu që din gjithë më shumë. Ha, po ai ai s'kishte gjunjë. Si mund të dëgjonte ai pa gjunjët e tij? E kur e lexova sot te libri i insekteve, thashë. A ka mundësi ta ta bëjmë share te libri? Mund ta bëjmë share nga i po, fundjavë secili. Po, po, po. Është shumë interesant. Është i shkollës, është i shkollës së çunit, duhet ta kthej atje se është Është është i marrë në bibliotekë. E gjej marrë në marrë. Lexova që ëm ehm, që insekti më helmues në botë është milingona. What? Milingona harvester, do të thotë milingona si ta thuash ë që mbledh që që korse, Milingona korse. Mm. Ka një racë milingonash që quhet ajo që shkon korr, domethënë. Dhe është dhe po t'i prishësh shpinën asaj, është të gjen belaja. Ndër insektet. Do të bëjmë ndonjë lojë, ndonjë quiz, ndonjë pyetje, ndonjë çfarë doni ju tani. Sepse kemi edhe muzikë që na kërkojnë për të luajtur. Ja të pyesim Oltën këtej? Ha, Olta, çfarë çfarë do të po, thotë? Çfarë do të thotë? John Mayer do Teddy. Do Teddy. Po, still feel like me. Shumë e bukur është. John Mayer ish i dashur u nda nga Katy Perry. John Mayer një super uh, Kantautor Dhe bëri një album që quhet The Search for Everything I cili nis me një këngë Që quhet Ende ndihem mm. Si mashkulli yt mm -hmm. Si mhm. burri yt Still feel like your man Edhe sigurisht që ia drejton ishit të famshëm Katy Perry. E ja ku është tani për ju në klubin e mëngjesit. John Mayer. Hey Albania, it's time to wake up and have a laugh.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 Mirëmëngjes e tini. Ora është tani 7.27 minuta në Club FM në 104 Ne çdo ditë me ju nga 7-10 Sot, të premteve Ju ftojmë që të na zgjidhni edhe muzikën, bëhuni pjesë e produksionit duke e zgjedhur ju se çfarë do të dëgjohet në Radio Club FM deri në orën 10. Kështu që jepini, jepini, qoftë se keni ide të mira për muzikë të mirë, na shkruani 069 20 70 222 ejani gjithashtu në faqen tonë në Facebook, facebook.com fraksion klubi i mëngjesit ku Jeri ka lënë një status atje që ju ndihmon të lini një mesazh Një koment me një kërkesë muzikore. Po Jeri. Uh, historia që doja të ndaja me ju po, Por që s'e ndave dot Përfshihet uh, një 59 vjeçar është body mm. builder Një body builder Build. oh, mm. ky. është shumë interesante historia e tij, tipi E ka emrin Ray Houston Unë e thërras tipi, po ashtu e ka në fakt. Ëh, ai ka qenë Edhe një herë si e ka? Rei, po i themi shkurt. Rei, okay, shkurt. Ëh, që kur ka qenë shumë i ri, kishte një fiksim që të bënte trupin e tij sa më të bukur. Sa më të bukur. Dhe ia doli mbanë. Tani është 59 vjeç. 59 vjeç. Shumë vonë por ia doli. Shumë të mirë. Jo, jo, e ka jo. pasur, ia ka dalë. E ka pasur gjithmonë, madje tani prej shumë vitesh ka një palestër, Altini, dhe merret çdo ditë me këtë pjesë. Mm -hmm. Por kur ka qenë 18 uh, vjeç ka bërë në krahun e tij uh, dy tatuazhe, të cilat më vonë është bërë pishman dhe ndihej edhe në siklet për to. Mm. Po. Dhe çfarë ka bërë është që kur thonë më mirë vonë se kurrë, në moshën 59 vjeçare thotë dëgjo, unë trupin të mirë e kam. E kam. Po iki t'i ndryshoj këto tatuazhet se nuk më pëlqejnë. Nuk më pëlqejnë. Po, mirë ka. Shkon shumë mirë. Dhe shkon ah, tatuazhet. Shkon, shkon për të mbuluar oh, tatuazhet në krahun e tij. Jo më jo. Ky shkoi për të vënë për të vënë vetulla, si thua. Po nxori sytë. Po po po. Dhe dhe pra shkoi për të mbuluar dy tatuazhet në krah dhe përfundoi i tatuuar. Përfundoi që e bëri gjithë trupin tatuazh, përjashto fytyrën, uh, duart edhe zonën intime. duke e sqaruar shumë më tepër historinë sepse ka thënë unë vërtet jam i fiksuar me trupin tim, por uh, në momentin që stërvitesha po. në moshën 59 vjeçare, sado që të bëja stërvitje, prapë kisha gjurmë në trupin tim të moshës. Ah, okay, po. dhe i kam mbuluar kështu. Dhe me tatuazhet unë kam bërë këtë që kam Nuk i duken më. Kam mbuluar edhe gjurmët e moshës dhe ndihem shumë herë më më i ri. Kush e kishte thënë atë? Më duket se e lexova diku të shkruajtur sikur ishte citat nga Edmond Tupja. Mm, oh, ç'thoshte? Kur del në pension, askush s'do t'ia dijë për ty, po edhe ti s'do me ia dit për njeri fare. A diçka e tillë domethënë ishte. Nuk e di. Kjo e para është e vërtetë. Askush s'do t'ia dijë për ty, po edhe ti nuk do me ia dit për më për njeri. A ku ti mund të çfarë? Një, një gjë e ngjashme. Po, okay. Ë, uh, na kanë kërkuar edhe Bushido bashkë me Shindi Panamera Flow. Ah, ah, çaj si. Do të bëja një tani. Do të bëja një ditë prezantime në radio për për një grup të quajtur Bushido dhe Shindi. E kërkon Kevini nga nga Atëherë bjeri, ja ku i ka. Kjo është valle, marrëzia, njeri, po ta marr në bazë. Gjithsesi pyetja është kjo miq të dashur, kë lider botëror ka takuar Zoti Rama? 069 20 70 222. Mister Rama pra. Oh. Në samitin e NATO-s në Bruksel. Mhm. Mm del tani, na dil ka tani, dil kër kër ka. Që na pas pas kër kër kër ka. Ta takuar kër kër ka këtë. Okej. Okay? Okay. 069 20 70 222. Kë pra? Okay. udhëheqës botëror ka takuar kryeministri Rama Në samitin e NATO-s në Bruksel Nuk e dim nëse për këtë takim ka vënë kravatë Ose të paktën këmishë. Ose të paktën hiqi tutat. Anton, Rama s'e krruan fare koment dhe nuk do me dit më. Fare. Ai sa i thotë nuk janë tuta, po janë brak brekushe. Po, Sipas traditës tonë. Janë traditë shqiptare. Po. Rama është pak a shumë si uh, Si puna e pensionistit. Jo, jo, del jo, pension, pa, jo, pa, jo, atë që ngri për ty. Ai, ai, atë po thotë, në prag pensioni. Është njësoj. Por jo, e kisha fjalën. Le të rri lirshëm, thotë. Zoti kryeminist. Kur vajti Isa Boletini pra? Në Londër. Isa, po. Mm. Isa në Londër, edhe ai Isa me tuta ishte, me tuta, e ke parasysh? Po, po normal. Ato pra, po. klasiket. Klasike shqiptare. Malësisë. Edhe i thanë ti hiqi koburet. Se dinë ata që ai kishte futi kobure. Edhe prapë hyri me kobure. Se s'kishte, po, s'kishte detektor metali në atë kohë. Shihnin me sy kështu. Sa më shumë duke si e vetja. E kam thënë. E kam batalje. Ishte me mulli. Ishte me mulli. Po edhe edhe e kështu që edhe edhe Rama mund të pak si Isa domethënë kështu që. Ç'vishemi ne shqiptarët? Ok, unë s'e di. Jo karikator. Nuk kam ide. Po pra, ai është karikator. Sa i ngatërroj këto. Nëse është karikator nuk është me mulli. O njëra o tjetra. Ej, kemi um, kemi edhe kopje të librit Ylber Hënë, miq të dashur, për të dhënë, romani Ylber Hënë. Në kryeën e mëngjesit si një dorë, si një dorë. E kemi lënë regjisorin pa fjalë. Nuk po na merr vesh fare. Pa, i është larga nga është prej faqes, prej trëndafilave, prej dashurisë. Amen, amen, amen, amen. Në korë që prënda. Puma, Gjona. Po. Tani a jeni gati për ta ngrohur pak? Po, gati. Atëherë le ta ngrohim pak, mirë, le të shkojmë në Miami. Ah. Jo, jo, jo ta. Jo, është shumë bukur. Ju siguroj është efekt zan, është e gjitha digjitale. Nuk ka, është digjitale, mirë, nuk ka fare asnjë gjë analoge këtu. Ule, ule, ule. Thjesht efekt zanor. Po, po, le. Thjesht efekt zanor. Bëje edhe një herë. S'e di se kur. Okej, prit një sekond. Ha, që të jem dhe unë gati. 1 2 3. Okej, faleminderit. Skandal zot. I ke. Ah, a ndiheni më mirë tani? Jo, unë kur i thashë, kur i thashë. Le të shkojmë në Miami, e le të ngrohemi, e kisha fjalën për këngën Vente Pa' Ca. E kanë ah. kërkuar miq të dashur. Po, është kërkesë muzikore e Migenës. Bravo Migena. Po kjo vajza? Më në fund është është marrë edhe dënimi i saj. Po çka do? Dënuar, çka bëri para sa kohë e bëri? Se më vjen. Ëm, kjo vajza ishte mm. në një palestër. Pam. Ku ndër të tjera i qëllon që të shohi një zonjë. Mm. Po themi në moshë. E cila ishte në ato dhomat e zhveshjes andej. Edhe kjo zonja në moshë Le të themi nuk ishte në formën e saj perfekt. Në formën e saj perfekt, po, siç quhet. Po mirë. Dhe Deni vendos që t'i bëjë një foto. Ah. Mhm. Që bë i bën një foto mm -hmm. dhe e poston këtë foto në Instagram të zonjës. Në fakt, fotoja që t'jua tregoj unë nuk e tregon të plotë, sigurisht sepse është vënë një shirit i zi Po, po ta shikosh këtu, kjo është fotoja që kishte bërë Deni në Instagram. Po çfarë po bënte zonja? Zonja ishte tek pjesa e dusheve andej, tek janë tek zona e zona e grave. Ëh. Uh -huh. Dhe zonja është lakuriq. Dhe ajo është e shëndoshë dhe nuk ka një trup të bukur sepse po është një pensioniste. Po mirë. Edhe kjo shkruan, nëse unë nuk e do të nëse më desh ta shohun I can't unsee this, pra, nëse unë nuk e zhbëj dot faktin që e e pashë këtë mm. gjë. Ëh. Uh -huh. Edhe juve, Po njësoj. Pra meqë e pashë unë duhet ta shikoni dhe ju. Po. Edhe ka vënë edhe dorën mbi gojë sikur i vjen për të vjellë nga trupi i zonjës. E cila nuk e ka idenë që po fotografohet lakuriq po, edhe po postohet në Instagram në privatësinë e palestrës ku ajo paguan, e sigurisht kur është në zonën e grave, ku gratë mund të zhvishen, ajo pret që të mos ta fotografojë njeri dhe ta publikojë foton e saj në atë që në anglisht quhet body shaming. Mhm. Mm Janë këto foto body shaming ku ti do që të turpërosh e të poshtrosh dikë për shkak të trupit që ka. Se është gungaç apo i ka këmbët të holla apo që është shumë i po, shëndoshë po, apo po. tepër i shkurtër, apo nuk e di çfarë. Dhe ti e turpëron dikë, e poshtron dikë mbi karakteristikat e veta fizike, se kjo sigurisht kjo është një modele e cila ka pozuar edhe nudo për kuptohet. Uh, Për Playboy-n ka qenë edhe në faqet e brendshme të revistës aty ku tregohet gjithçka. Si thua? Shumë shëmtuar. Por uh, Danny Mathers, ëm um, del para gjykatës tani dhe thotë se ja se si duket kur është uh, kur është kjo në gjykatë. Oh, sa qenka për të vëruar edhe kjo Sa e vuajtur qenka moj xhan Wow, wow, wow, wow I ka dhënë uh, Se me make-up të gjithë janë të bukur. Kishte i ka dhënë dy opsione. Kjo ka ka është deklaruar është deklaruar që ajo që në anglisht quhet no contest, se këto janë edhe terma ligjorë. Mm -hmm. No contest do thotë që kjo ato akuzat as i kundërshton, por teknikisht as, as nuk e pranon fajin, mm -hmm. sepse ka edhe kështu me me u shpall i fajshëm edhe ta pranosh fajin etj etj. Por kjo nuk do që ta pranojë fajin, por as nuk do që ta kundërshtojë, kështu që gjykatësi i ka dhënë dy opsione, ka thënë 45 ditë në burg ose i ka thënë për 30 ditë do të pastrosh çdo ditë për 8 orë ë uh, mure. Do lyesh mure. Oh, ku kanë bërë zhgarravina, ku kanë bërë pistiqe gjëra kështu, uh mhm. -huh. do lyesh mure. Sa 45 ditë në burg, jo te gratë tha, ti do kalosh te, te burrat. Dash këtu. Ja, jo, ose do pastrosh muret. Po. Ja, ajo ka zgjedhur përfundimisht muret. Po natyrisht. Po. Ka zgjedhur që për 30 ditë do të pastrojë, do të do të shpenzojë 8 orë në ditë duke lyer mure lart e poshtë nëpër uh, Los Angeles. Do ketë sukses gjithsesi. Na merr mendja. Po të paktën do zërë mend. Po mund të karaten si ajo te Mr. Miyagi, le ta bëjë kështu domethënë. Kur i lyen ato gardhet, ato muret, Ë? Si e bënte ai me furçën, që mësonte ato lëvizjet Për 30 ditë, ndoshta janë mirë Interesante Dëgjojmë pak muzikë tani, New Shoes Quhet kjo nga Paolo Nutini, kërkesë muzikore Ju zgjidhni muzikën Dhe kjo vjen për Ardianin Ndërkohë miq të dashur Anagrama jonë sot ishte Cilat bishe përmbajtje ndryshme nga letërsia. Gimi e kuron faqen me shumë dashuri, kështu që ju ftoj edhe tek faqja mbi libra në Facebook. Po Gimi mirëmëngjes, mirë se erdhe. Mirëmëngjes, mirë se ju gjeta. Çka si si kemi këtu? Sot flasim për Pjetër Arbnorin si autor. Si autor librash, si, si autor librash, sepse e njohim si politikan, si ish mhm. kryeparlamentar, mm -hmm. por pjesën e tij letrare ia kemi lënë në hije. Ëh, mm -hmm. ndoshta pjesa politike e ka mundur. Po se aty është edhe mendja e njerëzve më shumë tek politika se sa te letërsia. Po kam përshtypjen që ai do të kishte dashur që të mbahej mend për letërsi. Kush ka shkruar do të donte të mbahej mend do të donte të mbahej mend si shkrimtar, ëh, Kemi dhe një shkrimtar tjetër për të cilin për shembull kemi folur këtu që është Namik Dokle, mm. i cili besoj se do të mbetet do të mbahet mend si shkrimtar, se sa si politikan dhe në fakt ë uh, Arbnori është pjesë e këtyre emrave të cilët në kohën e që sa kanë qenë gjallë ose sa kanë qenë në aktivitetet e tyre, nuk i është marrë letërsia e tyre për për bazë, por letërsia e Arbnorit ka ka disa veçanti domethënë. Ka disa veçanti sepse ai është është letërsi, po është njëkohësisht dhe memorie. Është është letërsi, po është edhe një kujtesë shumë e rëndësishme për atë kohë, për atë errësirë të gjithanshme. Mm -hmm. Ku letërsia e Arbnorit vjen edhe na ndez ca drita për për t'i parë ato, për t'i parë ato gjëra të cilat s'kemi mundur S'kemi pasur guximin ose s'kemi s'kemi arritur dot t'i shikojmë, ëh. Në fakt ne edhe bashkërisht kur ishim atë ditë iu drejtuam jo, jo më kot studentëve dhe dhe kur kur folëm për Arbnorin, pikërisht për për të ndërtuar një pyetje, në qoftë se kanë enigma ato në në vetvete. për atë kohë, për ta kuptuar atë kohë, mund ta lexojnë Arbnorin, por njëkohësisht në qoftë se kanë pikëpyetjen e madhe se a mundet njeriu në në kulmin e errësirës të shikojë, të shikojë te vetja edhe të ndezë ca drita, ky është Arbnori. Hm? Është vërtet, edhe për për për pak kujtesë edhe për të dhënë pak kontekst të gjithës kësaj, uh, Pjetër Arbnori Vinte nga një familje e persekutuar, qysh nga fëmijëria e tij, babën e kishte uh, pas të vrarë nga partizanët, por nëna e rriti vetëm, ai arriti me ca manovra e me ndërrime mbiemrash e siç bënin të vazhdonte shkollën e lartë edhe studimet po, uh, kur përfundon mësues letërsie, nuk e ka të gjatë dhe në moshën 26 vjeçare bie në sy të sigurimit e tjerë e tjerë dhe e arrestojnë, e dënojnë dhe e çojnë në burg. Kur kishte moshën time, Pjetër Arbnori i kishte bërë 12 vjet burg. I kishte akoma në kurriz. U fut në burg kur ishte 26 vjeç dhe doli nga burgu kur ishte 54 vjeç. Domethënë gjithë rininë e kaloi në burg në Spaç në Burrel nga ka qenë andej edhe në atë kohë shkruante letërsi nga burgu ka shkruar ndoshta ka qenë fati i tij mbijetesa e tij e madhe domethënë që të të shkruajë letërsia e ka ndihmuar që të të krijojë botën e vet paralele dhe të të mbijetojë Siç siç e përshkruan dhe vetë ai, domethënë që nuk nuk ndalet. Dhe është një letërsi që që nuk nuk ka si qëllim as moralizimin, as mm -hmm. as nuk është raport që që revoltohet ose është letërsi qaramane. Është thjesht një letërsi për për të dëshmuar atë atë pjesë njerëzore në atë burg të madh, në atë burg të gjithanshëm, në atë burg ku nuk ishte thjesht fizikisht, Në atë burg ku ngushtohej për ditë hapësira për për mendimet, për për për gjithçka të thënë shpirtërore. Ai ka mundur të ndërtoj, do të thënë, të ndërtoj, ne un kam marr dy dy novela që janë të thjeshta, ëh. Mm -hmm. Siç është Vdekja e Gëbëlsit, Vdekja e Gëbëlsit është është një histori e një qeni që realisht ka ndodhur si e vërtet në Gëbëlsi pra, ishte një qen në burg. Të cilët ato e pagëzuan Goebbels? Goebbels si, domethënë, si si famëkeqi Goebbels po, i Hitlerit. I Hitlerit, propagandisti i madh. Por në fakt në mënyrë paradoksale, sepse është tragjike dhe paradoksale kjo që ato lidhen kaq shumë me me me Goebbelsin. Me Goebbelsin. Një Goebbels që nuk i shpëton dot Goebbelsve të sistemit, Ëh. Hm? Ëh, fillimisht ato arrin sepse u mor nga një nga të, ato të dënuarit që kishte qenë gjahtar dhe qe i lidhur shumë me me me qentë dhe që e afron dhe pastaj lidhen të gjithë dhe i jepnin ato thërrimet e pakta të përditshme të duke u rritur me këtë. Dhe e shpëtojnë sepse thonë që është qeni i Shoshos që ishte një Ish sigurims shumë i rëndësishëm, ku nuk guxonte askush ta pyeste nëse ishte e vërtetë apo jo. Pra këta gënjenin, gënjenin sikur ishte qeni i Shoshos dhe rojet e dinin se ishte i Shoshos, sepse përndryshe kishin frikë nga Shoshua, do ta hiqnin. Por s'ishte qeni i Shoshos? Por në momentin kur erdhi, ë Shoshua vetë, ë ato e larguan qenin Dhe qeni rikthehet pas shumë kohësh. Ashtu i i i më i më i dobët se ç'kishte dalë nga burgu, si për të thënë që liria e vetme e atij sistemi kishte mbetur në qeli. Ëh. Mm Rikthimi i Goebbelsit në qeli ishte se jeta jashtë ishte një skëterrë dhe më e madhe, një ferr më i madh. Dhe kthehet ashtu i dobësuar dhe në moment që kthehet ato e, e varin, e varin dhe është një është një moment shumë dramatik, domethënë, ta sugjeroj ta lexosh faqen e fundit, Se si e përshkruan si një si një nga ato raportet e mortit ku ku ë uh, ai edhe thot kastile që nuk është e thot qëllimisht që nuk është nuk mund të them dot ngordhi. Mhm. Mm sepse ajo ishte një vdekje. Ëh? Hm? Dhe për gjithë ato ishte një vdekje. Ëh? Hm? E përshkruan aty me notat e e e, e humbjes së madhe si një prej pjesëtarëve pa pa e ndarë, domethënë pa atë raport dhimbje. Dhe është një ironi shumë e madhe, një, një koncept tragjik, njëkohësisht dhe komik, ku s'kishte Goebbels t'ia kalonte Goebbelsve të atij sistemi. Po lexoj tani nga tregimi vdekja e Goebbelsit e Pjetër Arbnorit. Një grup rojash vrapuan që ta kapnin. Goebbelsi u shpëtoi, iku përtej edhe u ndal prapë që t'angullinte. Kurrë nuk u mor vesh A e kish mësuar kush që t'ia punonte ashtu komandantit apo e bënte këtë instinktivisht? Kur e sulmuan për të dytën herë, Kristo Beqari thirri Goebbels dhe desh të dilte nga kuadrati, por dikush e kapi për krahu. Qenin e zunë pa shumë mundim dhe e mbanin 3-4 vetë që të mos ikte. Hasan Dida, se ku gjeti një tel të gjatë, e lidhi mirë dhe e hodhi jashtë gardhit të telave me gjemba. Bëri një copë të gjatë rrugë, derisa arriti pranë kazermës, Kuadratet u shpërndanë. Shumica shkuan pas kazermës për të parë se ç'po bëhej. Hasani e lidhi Gëbelsin në një shtyllë nja dhjetë metra përtej rrethimit. Gjeti prapë një copë teli dhe e lidhi edhe më shtrëngueshëm qenin. Pse e zgjat ai dreq? T'i jap një plumb dhe mbaron puna. Apo ka frikë se mos ngjallet përsëri? tha dikush. Por Hasani iku prapë diku dhe u kthye me një hu të gjatë me majë që e mbante si ushtë në dorë. Njerëzit ende s'po kuptonin se ç'kishte ndërmend të bënte. Ai hoqi xhaketën, Ngadalë. Prapë dekoratat tringëllinë si zile mushkash. Pastaj përveshi mëngët dhe kapi hurin. More ç'po bën kshu ky? Ne për budalla e njihnim, por për katil jo, tha dikush. Hasan Dida sulmoi me hurin si kalorësi mesjetar me shtizë. Njerëzit mbyllën sytë dhe pritën goditjen, por goditja s'u dëgjua, vetëm ulërima e qenit. Ai nuk kishte mësy që ta qëllonte për vdekje, por ia kishte ngulur majën në trup dhe e kishte tërhequr. Nisi një betejë e shëmtuar, e tmerrshme, e përgjakshme, makabre ku njëri sulmonte dhe tjetri qëndronte. Te Hasan Dida ishte grumbulluar mëria e sa e sa muajve ndaj qenit i cili e kishte bërë gazin e kampit. Te qeni ishte mbledhur i gjithë shpirti i qëndrueshëm i të vuajturve. Ashtu, i lidhur me tela, ai qëndronte drejt mbi këmbë me dy këmbët e para. Ashtu, i lidhur me tela, ai qëndronte sa herë shponte huri, ai ulërinte me inat. Gërmushej dhe përpiqej të kafshonte drurin e mprehtë. Njerëzit e kuptuan se qëllimi i Hasan Didës nuk ishte zhdukja, por torturimi i Goebbelsit të shkretë. Ishte djersitur e bërë ujë. Flokët, fillça të verdhë e të shplarë i kishin rënë mbi ballë dhe i zinin sytë. Kapa i kishte shkuar shtrembër, njëra mëngë e këmishës i varej. Sa herë që ngulte hurin në mish, gjëmonte si të shfrynte dufin e mbledhur lëmsh në grykë. Hë. Hë. Hë. Nuk ka gjë më mizore se inati i atyre që s'kanë qenë trima kurrë. Në fakt është është një përshkrim i i, i gjithë ë procesit kur ai e e var qenin më në fund fare, me thënë ajo mbyllet që të burgosurit braktisin ushqimin dhe nuk ato të cilët mezi e prisin atë ushqim ashtu mm. detyrë, me thënë e braktisin dhe nuk hanë duke mbajtur një heshtje ndaj një qeni i cili në mënyrë tragjikomike u lehte vetëm gardianëve Dhe prandaj kjo si të thuash e inatin dhe është ky inat që e çoi deri në varje sepse u lehte atyre dhe jo të burgosurve dhe u kthye në një mik, domethënë në një raport krejt tjetër. ë Realisht ai i referohet një historie të vërtetë. Madje mbaj mend sepse edhe kur dikush tjetër i burgosur nga Spaçi kur në një intervistë në televizion kur ë kishte qëndruar si burrë kur po fliste për gjithë vuajtjet e veta dhe shokët e vet, në momentin që iu përmend historia e qenit, direkt e kapën të qarat, domethënë nuk e nuk e nuk e mbajti, domethënë ai që ai që po fliste për dhimbje në mënyrë shumë burrërore, kur erdhi puna për qenin sepse i lidhte një raport krejt tjetër mm. siç të jep ajo atë mm. lloj dashurie pa fund, domethënë pa ë un, un besoj që që Arbnori është nga ato të paktën të paktën nga ato autorë që ë vlen të ketë përhapjen e duhur, domethënë vlen të ketë përhapjen e duhur ë pikërisht për atë memorie që sjell. Po patjetër. Për raportin që sjell. Lejo të lexoj një listë me vepra të botuara të Pjetër Arbnorit, të cilat duhet thënë e vërteta nuk janë kollaj të gjetshme më, janë botime të vjetra relativisht qysh nga viti 92, 93, 96. Ëh, uh, dhe dhe është ajo që thua ti që po që të jetë i prekshëm e i gjendshëm, është e nevojshme që që të ketë botime që të vinë pranë pranë lexuesve. Kur dynden vikingët Mugujt e mesjetës, bukuroshja me hijen, e bardha dhe e zeza, e panjohura, vdekja e Goebbelsit, ky botim pra. Shtëpia e mbetur përgjysmë, vorbulla, letër nga burgu, nga jeta në burgjet komuniste, Brajtoni, një vetëtimë e largët, romani i botuar në vitin 2000, Lufta për të mbetur njeri, që është ky libër i madh me intervista dhe shkrime që kam unë këtu dhe Një përkthim nga anglishtja. Historia e Anglisë e Andre Moruasë. Lufta, lufta, për, lufta, lufta, lufta për të mbetur njeri, përfshin ndoshta shpjegimin e, e mm. veprës mm. tij. Ë është një luftë. Dhe titulli është shumë domethënës për një raport, për një shoqëri ku thuajse fikishin të gjitha dritat e njerëzores. fikesh çdo gjë rreth e rrotull, fikej njeriu përballë, mm -hmm. Dhe ti duhet të gjeje kurajo, duhet të gjeje, domethënë, mënyrën për të dalë nga kjo humnerë e madhe. Dhe Arbnori e jep një zgjidhje, e jep një zgjidhje për të kuptuar që sado errët të jetë, njeriu ka mundësinë të, të triumfojë, ka mundësinë të ndërrojë. Po, dhe... imaj, doja të të lexoj këtë fragment e lexova dhe atë ditë kur ishim bashkë atje, por uh, më bën shumë përshtypje. Uh, ky, është, ky është një shkrim që Arbnori ka botuar në gazetën Rilindja Demokratike në korrik të 91-shit. Duhet të imagjinojmë që ai ka dalë nga burgu në 89-ën dhe kanë kaluar vetëm 2 vjet, mbas mbas 28 vjetëve në burg. Prandaj u ka quajtur Mandela i Ballkanit 28 vjet burg dhe tani ky shkon në Amerikë për herë të parë. ka dëgjuar për Amerikën, ka lexuar sigurisht nga burgu. Dhe ja se shkruan Arbnori kur shkon në 91-shin. Në atë kohë shumë pak shqiptarë kishin shkuar në Amerikë. Tani shumë kanë shkuar. Përveç, po, atyre që ishin në arrati. Po, patjetër. Po Pjetri ka qenë ndër të parët atyre që që shkuam, si shkuam ne më vonë. Duke shkelur për të parën herë në kontinentin, titulli i shkrimit është Unë i pashë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Duke shkelur për herë të parë në kontinentin e botës së re, m'u kujtua një plak i shkretë që ishte dënuar 10 vjet burgim për fajin e rëndë sepse i kishte quajtur Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Shtetet e Bekuara të Amerikës. Kur e pashë së pari Amerikën, u përpoqa të vrej se çfarë na kishin gënjyer dhe për çfarë na kishin thënë të vërtetën. Na kishin mësuar për shembull se New Yorku është një qytet i betonit, i çelikut, i xhamit, i zhurmës i rrëmujës, qyteti i gangsterëve, i hajdutëve, i vrasësve dhe i imoralitetit. Në fakt, gjëja e parë që më ra në sy ishte një gjelbërim i mrekullueshëm që vrehej që nga aeroplani. Me përjashtim të Manhattanit, ku për arsye të ngushtësisë së vendit ngriheshin shumë qiellgërvishtëse të mrekullueshme, rreth e rreth New Yorku kishte qindra e mijëra vila, jo milionerësh, por punëtorësh të thjeshtë të mbytur në një det gjethesh që sillte freski kudo. 60 milje udhëtova brigjeve të Hudsonit, shumë më tepër gjatë autostradave kombëtare dhe kudo pashë vetëm blerim. Çdo vilë kishte hije, gardhet ishin të rralla, kopshtijet dhe oborret në vend kufijve kishin lule ose shkurre, dhe çdo familje mbillte 4 a 5 rrënjë domate, speca apo tranguj. E pra, tregu ishte plot me lloj-lloj frutash e zarzavatesh të zgjedhura në çdo stinë të vitit. E pastaj tregon për një piknik që bëri me shqiptarë etj etj etj, po doja vetëm të jepja një impresion të asaj. Unë pashë, e ka, shikoj. Duhet duhet duhet pranuar që ai ka një stil, ka një stil origjinal në në përshkrim. ë ka stilin e drejtpërdrejtë. ë gjithë letërsia e tij nuk nuk e prekëm edhe atë E panjohura, është një novel që prapë përshkruhet sepse pothuajse gjithë letërsia e e e Arbnorit është në në atë titull që ka për, për librin, mm -hmm. domethënë lufta për të mbetur njeri. Mbetur njeri, sepse ka qenë vërtet një betejë, betejë e jashtëzakonshme, është e gjithë e gjithmonë është e përbotshme beteja për të qenë njeri, por në një situatë të jashtëzakonshme, në një sistem ku gjithçka zerohet, ku njeriu përfundon sipas asaj që thotë Orwell, një matrikull, një numër. Mm -hmm. hmm? është shumë vështirë, shumë vështirë të kesh drejtimin edhe ta mbash anën tënde njerëzore. Ëh. Hm? Dhe duket si si një thirrje, si një si një gjë për të kuptuar jo vetëm betejën, po edhe për ato që për arsye nga më të ndryshmet nuk mundën dot ta ruanin, do të në, nuk nuk arritën dot në fund të rrugës ta kishin ë emrin e duhur njeri, ë mund të kishin emrin që kishte vënë nëna në lindje, por vështirë të quheshin njerëz, ë dhe Ai është është një lloj himni për për njeriun që ka mundur ta ta, po. ta ndërtojë këtë rrugën dhe unë besoj që jo thjesht për të ditur të shkuarën, sepse ky uh, Arbnori mund të lexohet edhe, edhe si letërsi. Po për të kuptuar betejën e njeriut, në betejën e madhe të njeriut, unë besoj se është një letërsi që i përket sidomos uh, brezave që do vijnë mm. për të parë ç'ka ndodhur realisht deri ku shkon një një për t'u nënvizuar këtu edhe edhe këto pra novelat e panjohura vdekja e Goebbelsit por edhe romanet shtëpia e mbetur për gjysmë dhe Brightoni një vetëtimë e largët që e çon e çon lexuesin në në në ishullin britanik ëm um, Libra shumë të mirë që duhet të duhet lexohen nga të gjithë, edhe është, edhe për për kujtesë historike sigurisht. E, e vërteta është që kur vijmë tek Arbnori ose tek të, tek autorë të tjerë për shembull që ne kemi folur po letërsia që ose ajo që mbahet më shumë që është At Zef Pllumbi, unë mendoj që ne nuk i shmangemi dot qëndrimeve jashtëletrare, për shkak se jemi dëshmitarë në një mënyrë në një mënyrë tjetër, mm -hmm. pak apo shumë. Domethënë përmes jetës tonë apo prindërve tanë, të asaj kohe që përshkruhet këtu, kështu që domethënë realisht kur flasim për këtë letërsi, nuk mund të themi tamam tamam që po bëjmë një kritikë letrare ose po po është është një lloj recitimi se nuk i shmangesh dot. E drejtë, jam jam dakord me ty. Shumë faleminderit për bisedën. Miq të dashur, flisnim uh, me zotin Agim Baçi, kritik letrar sot për Pjetër Arbnorin. Edhe veprën e tij letrare. Ne kthehemi pas pak në klubin e mëngjesit me më shumë tani muzikë do të dëgjojmë nga Robbie Williams, kjo quhet Supreme. Gimi, shumë faleminderit. Fundjavë të mbarë për ty. Kthehemi pas pak Club FM. Oh, it seemed forever stopped today. All the lonely hearts in London caught a plane and flew away. And all the best women are married. Mirëmëngjes, Blendi, mirëmëngjes, Altini, Olta, Lori, mirëmëngjes, mirëmëngjes, hello. Ok, është 8.40 minuta në këto momente, miq të dashur, në Club FM në 104, unë jam Blendi këtu bashkë me Jerin, Altinin, Oltën edhe Lorin, çdo mëngjes, çdo mëngjes, me këta, e di, e di. Pak e vështirë. S'ke faj. Nuk kam faj. Edhe kemi fitues të anagramës, miq të dashur, sot për uh, anagramë kishim cilat bishe Cilat bishe? Mm. Bishtaleci Bishtaleci 2-6-0 i mbaron numri Malvinës Dhe fiton një kontroll të plotë mjekësor nga spitali Amerikan Të lumtë Malvina Bravo, bravo Një kontroll të plotë mjekësor nga spitali Amerikan Do të thotë nga thembra deri tek uh, bishtaleci Analizat Të lumtë Po Të gjitha Të gjitha Ja ku e keni bishtalecin I ku Dua të kujtoj se Piratët e Karajibeve janë në Cineplex sonte. Për ata ju të ftojmë që të shikoni gjithashtu edhe Paris Can Wait, Parisi mund të presë, është filmi tjetër, kështu që ka dy opcione për ata që mhm. fitojnë bileta kinemaje sonte për uh, filmat e të premtes, ndërkohë Altini ka prej disa ditësh një censurë me nëntë luanesha. Mhm. Mm Cilat janë të tilla? Edhe ne duhet të gjejmë se si janë këto nëntë luanesha. Nëse ju e dini, keni përfituar jo një, por disa dhurata në klubin e mëngjesit, le ta dëgjojmë. Tufa e Tsaros është gjuetare buajsh, e përbërë prej nëntë luaneshash. Nëntë luaneshash Pip. Pip. Leshverdha. Jo. Mund të ishte. Po mund të ishte, pra. mund të ishte, por jo. Por nuk janë leshverdha këto. Mm -mm. Janë nëntë luanesha vetullaholla. Jo. Jo. Mm. Belholla. Jo. Por le të themi që jemi në rrugën e duhur. E kuptoj. Pra- Sepse thamë që është një karakteristikë. Nëntë luanesha belkëputura Jo Meskëputura Po mirë, mes, bel, si të duash ti Belholla Faqekuqe Jo Si molla Faqet gurabia Jo Faqet me nishana Nëntë luanesha faqet gurabia Po me nishana Mmm. I morën gjithë këngët me radhë. Nëntë nëntë luanesha që i zbresin shkallët një nga një. Dalëngadalë, dalëngadalë. Jo, jo. Okej, mirë. Dorëzohem. Nëntë luanesha pa fustan. Oh, Altin. Interesante por jo. Tufa e Tsaros është gjuetare buajsh, e përbërë prej nëntë luaneshash. Hajde Tsaro, hajde. Nëntë luaneshash E dëgjojmë tani në klubin e mëngjesit Ju mund të kërkoni muzikën tuaj në Kjo është për Endritin Endrit Ta po. 069 20 70 222 Kjo është për ty Çka? Ka isha. Wa wa wi wa. Wa wa wi wa. Ndërkohë që kemi fitues miq të dashur, në lidhje me këtë këngën e parë, të cilës uh, i dhashë mhm. vetëm një sekondë. Është shumë e thjeshtë. Është shumë e thjeshtë. Unë e dija, ti e dije. Mhm. Le të provojmë atë që na thonë. Kush na thotë? Olta. Rolling in the Deep. Yes. Është Keltoni fitues 733 i mbaron numri, fiton dy bileta për në Cineplex. Bravo. Adel. Oh, Kush është fituesi edhe një herë? Keltoni. Të lumtë Kelton. Ti e kape i pari tani hapni veshët, do t'ju luaj një tjetër klip miq të dashur menjëherë. Po më vjen memoria, po më ikën truni. E thash? E the edhe këtë. Po të ikën truni. Mm. Kemi bileta për në teatr? Sa dush. Djem dhe vajza, unë uh, nuk dua t'ju bëj t'ju mbush mendjen për ndonjë gjë. As unë. Po ne ishim në teatr mbrëm dhe shfaqja Lucrezia Borgia është uh, me të vërtet shumë e bukur. Mm -hmm, shumë e mirë. për kostumet. Për kostumet, kostumet ishin fantastike, po edhe pra. kam thënë dhe Jerit. Mm -hmm. Kostumet, kostumet e këtyre pra, jemi në Itali, jemi në Ferrara, aty ndodhin ngjarjet, Lucrezia Borgia, gjithë këto. Por uh, por kostumet janë me me elemente arbnore, ka mm -hmm. për shembull pantallonat janë janë ça uh, quhen ato? Uh, si të Malcisë pra, po, po, po. Fakturat e e burrave të Malsisë ashtu me lesh të të, të bëra, mm -hmm. edhe me ato vijat e zeza, atë kombinimin që kanë para dhe mbrapa. Edhe edhe për përkrenaret ka ca më kujtojnë ato të Skënderbeut. Çdo detaj ishte shqiponja që është tek perdja kur bie është shqiponja mm. kombëtare që njëra me kokë poshtë, dy me kokë lart. Domethënë i ka këto elemente, ishte shumë bukur. Me të vërtetë veshjet ishin shumë mm -hmm. shumë mira. Edhe maskat veneciane. Kur e përdorën po ky personazh i tij domethënë ishte, nuk e di, ishte shumë trip, ishte me të vërtet trip më i dashur. Mm. Nuk e shikoje asnjëherë orën. Gjatë shfaqjes. Ai drejt. Dhe kjo është e rëndësishme të thuhet në fakt. Po. Ishte ishte mirë, ishte një shfaqje shumë e mirë. Kështu që nëse keni rastin, e kam përshtypjen ky është rasti i fundit, po? Më duket se është dhe javës tjetër. Është dhe javës tjetër? Mm. Okej, atëherë ka dhe pak kohë. Mos e humbni. Lucrezia Borgia në skenën e teatrit kombëtar. Ne do të kemi njërin nga aktorët protagonistë këtu, pas pak me ne në klubin e mëngjesit. Objektin e dëshirës, objektin e vëmendjes së Lucrezias, që është Gennaro në këtë shfaqje. Kthehemi pas pak. Po. Kjo është kënga këtu, kështu që ja ku e keni. Me provë tani do ta luaj unë këtu. Një sekondë, le të sjell. Segi X. Oh yeah. Okej. Kështu që u mor vesh. Jemi në rregull? Po, po. po. Kemi fituese. 333 mbaron numri i Borës dhe fiton dy bileta për teatrin kombëtar. Të lumtë Bora. Tani duam uh, që t'ju vëmë të gjeni një tjetër këngë. Cila është kjo? Çka? Okej. U mor vesh, po? Mm -hmm. Dhe dhoj që Altini mban edhe një sekret m'i shda pra kohësh me nëntë luanesha Nëntë luanesha që e flesha unë provova, por nuk ia dole Dole, po mm -mm. Ta gjejë njëri pra Jo. Jo pra. Na vjen keq, askush askush ende nuk e ka gjetur. Se çfarë është kjo? Ça kemi dhënë Olta dhe shto diçka sipër. Uh, kemi dhënë Altin Boll një orë nga Premium Watches dhe një kontroll të plotë mjekësor nga Spitali Amerikan. Uh, me që do të shtojmë një kafe me Altinin. Edhe një kafe me Altinin i dashur dhe dhe një boll. Dhe një boll e vogël uh, e parritur që mund ta merrni në shtëpi ta. Ta ushqeni me minj ça ha bolla. S'e di çfarë ha, lutem mos e përmend. Është gjëra minjarashe. Uff. Ne dëgjoj, um, okay, dakord. Mm. Vajzat donin që të luanin sharadio, kështu që unë thash, le të jetë ky momenti. Mbas pak do të kemi këtu edhe Xhinon nga Lucrezia Borgia. Një shfaqje që është në skenën e Teatrit Kombëtar për këtë fundjavë, të sonte, nesër, pasnesër, dhe javën që vjen. Po, apo jo. Po, edhe javën që vjen. Një super shfaqje, pak më vonë do të flasim Më thellësisht për këtë, por tani loja që vajzat mezi presin. Sharadio, loja që vendos djemt kundër vajzave në kërkim të një fjale të vetme. Kam ardhur me stilolaps sot se do ta gjejmë. Po. I gjejmë gjërat shpejt, Altin kam përshtypjen që nëse mbajmë shënime, ja gjejmë më shpejt. Po, kështu them dhe unë. Atëherë loja është e thjeshtë. Goca, ju keni një fjalë të fshehur, unë dhe Altini do bëjmë pyetje dëgjuesit nëse e gjejnë duhet ta dërgojnë në 069 20 70 222 i pari fiton. Një kopje të librit ë uh, Ylber Hane. Mm, Faleminderit. Okej, okay, dakord. Atëherë vajza, hahet. Jo. Ë është send i rifë. Jo, jo. Është dukuri natyrore. Jo. jo. Është veprim. Njerëzore është. Është veprim njerëzor? Po manifestohet në një veprim. Pra kur unë nëse unë do e bëja këtë gjë ju do e kuptoni. Do e kuptonim që ti je për shembull bujare apo Okej, okay, je në rrugë të drejtë. A je në rrugë të drejtë, pra po kur ti, nuk ka të bëjë me bujarinë. Mos ndoshta ka të bëjë me me një, një gjë e mirë, një gjë pozitive? Mm, unë do jo. të thosha që jo dha që mirë. Jo, është mirë. Unë për shembull nuk ka nuk kam shumë qejf. Po. Një së mm. lloj sjelljeje Që e kështu mësë për filë S'e kupton Jo mësë për filë jo. Z, z, ziliqar Ka dhe jemi atë Jo me zili Kujdes Me xhe, me xhelozinë Jo, jo me xhelozinë Me zilia Bëjmë çdo ditë nga këto. Është një gjë, jam shumë e sigurt. Edhe ti, edhe Altini nuk e keni qejf këtë kur e hasni te dikush. Me ajsa ju një Kur e hasim te një femër për shembull kjo mund na fikin edhe Interesin? Jo të fik interesin, po të Te zilia jemi pra. Te Tani kur nëse unë e bëj këtë, jo, jo. nëse unë po them ja po. bëj Blendit këtë po, gjë, po. unë dua të përfitoj nga kjo gjë. Dua të përfitoj nga ty. Do të përfitosh nga sh? Jo. Shantazh. Po jo, pra, jo shantazh. Po çfarë? Çfarë do bësh? Është çfarë do ti? Ka shumë njerëz që e kanë këtë gjë. Ideja është iri kur, domethënë, lëpihesh. Enjoy it people. 9:18 minuta në këtë moment e ju jeni me klubin e mëngjesit në valët e Club FM. Mirëmëngjes të gjithëve, edhe ju që na ndiqni përmes ekranit të Club TV-s. Unë jam Blendi këtu me Jerin, Artinin, Oltën dhe Lorin e gjithashtu me ne, kënaqësi kam që të mirëpres në studio Xhino Musollarin. Mirëmëngjes Xhino. Mirëmëngjes, mirë se erdhe. Xhino vjen mbas një mbrëmje të lodhshme në skenën e Teatrit Kombëtar. Mbrëmë ne ishim në sallë për të parë Lucrecia Borgia me uh, një kast të mrekullueshëm aktorësh, por Xhino është protagonist, është objekti i vëmendjes, i dashurisë së Lukrecias vetë, luajtur nga Luiza Xhuvani dhe ishte një shfaqje që unë e përjetova dramë e fuqishme e mrekullueshme. E bërë mirë në në në çdo aspekt. Komplimente Xhino. Faleminderit. Realisht shumë faleminderit. Kënaqem, më trego pak se se nuk e di se si ti po e përjeton Këtë ndërkohë që është akoma në skenë e çfarë reagimesh dëgjon nga njerëzit, po kjo është një super gjë plako. E vërtetë është, është super gjë, super angazhim, super përgjegjësi. Përgjithësisht reagimet kanë qenë shumë të mira. Për fat mirë. Megjithatë ka pas edhe skeptikë, siç mm. folëm pak më përpara, por 80% e rasteve ka qenë ovacione të jashtëzakonshme mm -hmm. për shfaqjen. Edhe edhe dje na u lodhën duart, me thënë të drejtën, edhe ishim aty deri në po fund. Po meritonin të gjithë. Duke po patjetër që mm -hmm. ishte ishte shumë e merituar, po ndërsa hyra në sallë atje dhe dhe fillon kjo shfaqje, edhe në mënyrën se si është paraqitur uh, vizualisht ajo mm -hmm. hapësirë e madhe që është bërë, skena është e hapur deri në murin e fundit. Shumë sipërfaqe për juve për për të mbushur, po po impakti tek uh, publiku është është uh, Është i menjëhershëm. Ju e ndjeni atë? Po, siç u thashë, ne kemi fatin e keq që nuk e shohim dot shfaqjen. Domethënë, se nuk ke si ta shohësh, por në momentin që kam parë disa filmime, siç po thua edhe ti mm -hmm. për impaktin vizual që krijon shfaqja që në fillim, se pastaj përfshihesh nga shumë elementë mm -hmm. shfaqje që në momentin e parë ajo të të është është si një thirrje, mm -hmm. si mhm. një gong, mm -hmm. domethënë që të të përfshin pa vetëdijen tënde mm -hmm. dhe kjo është gjë e mirë. Dhe kur ndodh nga ana vizuale ose nga ana e, e pjesëve soundtrackut mm -hmm. shfaqjes ose muzikës shfaqjes, kjo të shkon më tutje në momentin që fillon dhe loja aktoreske. E di çfarë nga nga impakti emocional, nuk është e njëjta gjë sigurisht se jemi në tjetër setting, tjetër kohë, është komplet origjinale, po më kujtoi atë ndikimin që ka ë uh, Ai fragment tek Eyes Wide Shut, ëh, mm. uh, me Tom me Tom Cruise kur kur shkojnë atje tek ku është kjo balloja me maska, mm. është ajo muzika e kemi parasysh që është dum dum dum dum. Është e njëjta, domethënë ka atë, ti nuk e di se edhe njerëzit janë me maska dhe po është është magnetizuese në në të gjithën atë që kur hyn në fillim edhe pastaj mënyra si të merr. Po uh, regjisori Erik Vinje, po, po. regjisor francez, ëh, uh, edhe të ka përzgjedhur ty. Për ta për ta luajtur këtë rol, ti ke një rol shumë të rëndësishëm. Ti mund ta shkatërrosh këtë shfaqje, qoftë se nuk do ta luaje mirë, në kuptimin që përgjegjësia që të është dhënë është është qoftë se Gennaro nuk do nuk do funksiononte, që funksionon, ishte shumë e vështirë. E, e, e, e more me frikë, e more me Unë kam thënë dhe herë të tjera, unë e shoh si si një përgjegjësi shumë të madhe që në momentin që po them fitoj audicionin. Dhe përpiqem në çdo lloj sensi që ta ta bëj maksimumin tim për të mos shkuar domethënë në këto nivele që që të jem nuk po them i pranueshëm se s'është kriter për mua, domethënë nuk ia pranoj vetes jo, se të them ti po. minimumi të jesh i pranueshëm, por që Që të jesh brenda çdo kondicioni, çdo çdo kërkese skenike nga nga drejtuesi i shfaqjes. Patjetër. Dhe padyshim fal është dhe merita e tij për për për imazhin që unë krijoj mm -hmm. sot, domethënë në raport me shfaqjen. Absolutisht. Merita e tij flas Erikut, e po, Vinjesë. Po, regjisori Erik Vinje, po ë uh, gjithçka funksionon. Ti po, je i shkëlqyeshëm në atë rol, je shumë i besueshëm po, pra. në në atë që që është Gennaro në atë në atë rol, po ka aktor ti shumë pjesë i ke me me Xhuvani. me Luiza Xhuvanin, një aktore me shumë përvojë, domethënë ti je një aktor i ri, eh, këta aktorë tani mami, aktor me shumë për, Mm. domethënë je në skenë me me me me njerëz që kanë ose eh, Vasiani. eh, Vasiani nga ana Vasiani. tjetër, shumë shumë vite në në në skenën e teatrit kombëtar. Ti je i, i fundit si të thuash që i bashkohesh kësaj dhe eh, Është mirë, më vjen mirë për ty sepse ë gjithçka është e përkryer. Po në këtë sens është edhe diçka që më ndihmon, sepse sido që të jetë ti mëson nga eksperienca e tyre, nga përvoja e tyre, nga mënyra e tyre, pse jo edhe se si mund të, të, të manipulosh në një situatë në sensin e mirë të fjalës, mm -hmm. dhe se mhm. si është kontroli, aktori në skenë, kontroli, dhe përsa i përket personazhit Gennaros, uh, Aftësia dhe një herë tjetër e përsëris e regjisorit ka qenë se ai ka parë shumë gjëra të përbashkëta, domethënë ka arritur të shohë tek unë shumë elementë të përbashkët me personazhin. Sigurisht jo jo çdo gjë është e përbashkët, mm -hmm. por që duke më parë mua ai ka menduar se mund t'i zhvillojë t'i çojë më tutje këto elemente, prandaj ka bërë dhe përzgjedhjen mm -hmm. për sa i përket këtij roli. Dua që të flasim pak për për subjektin, po nuk dua që të, të thellohemi për të mos zbuluar absolutisht asgjë nga ato, po Gennaro është një uh, një djalë i ri, 20 vjeçar, mm -hmm. uh, një çun i ri i cili me sa kuptojmë ne ka rënë në syrin e Lucrecia Borgias me një reputacion të jashtë Borgias të reputacion të jashtëzakonshëm të lig, ëh, jo të mirë. Jo të mirë për mm -hmm. për sjelljet e saj me burrat e tjera e tjera e tjera. Ky është një personazh pra që i ka të gjitha të zezat dhe ajo një grua në moshë është e interesuar domethënë namin e tyre të zi ose biografinë e tyre të zezë, duhet që ke spektatori të krijohet impakti që këto personazhe pavarësisht sepse janë kështu siç janë, mm -hmm. njerëzit kur i shohin duhet t'i duan, domethënë mhm, duhet të, të, të, të afeksionohen dhe t'i dashurojnë, pavarësisht se ata bëjnë zgjedhje disa herë makabre ose të të të zeza po e them si rezultat por që duhen duhen dashur. Ky mm -hmm. ky lloj impakti duhet lënë ke spektatori, jo ideja që ky ishte negativ, ky ishte pozitiv. Po, Sepse në fund fundit dhe Gennaro, personazhi im unë më saktë, që është idealist deri diku në fund fundit në në vena, besoj se kupton mm -hmm. të Po, po, po, po, është, është pjesë. I rrjedh një lloj gjaku Përgjegjës po është A pozitiv, nuk do ta quaja, mund të jetë me shkronjë tjetër, po është me minus, është negativ, kështu që patjetër. Ë dhe dhe po vjetra edhe tek personazhi i Lukrecias, që që megjithëse është ajo që është ne e njohim për pjesën e njerëzimit, por por mënyra se si ajo trajton Gennaron është duket që është genuine, duket që interesi i saj është Se nga vjen tjetër punë pastaj po shkon. Interesi i saj është shumë genuin. Ë atëherë fillimi i shfaqjes dua ta sqaroj ë Lukrecia e ndjek Gennaron sepse Lukrecia e di që ky është i biri sepse ka 4 vjet që kur ky mbush 16 vjet që i dërgon letra, mm -hmm, shkëmbejnë letra herë pas here dhe e ruan jetën e këtij nga nga i vllai i saj, nga Di të dashurën, Sepse ky është trashëgimtari i një mbiemri në fund mm -hmm. fundit dhe dihet se ç'bëhej për luftën për pushtet. Kurse Gennaro nuk e di që është Lukrecia, prandaj mm -hmm. është ai impakti që në fillim e shef si si si femër, e shikon si femër mm -hmm. jo si. Po edhe në fillim kuptohet që nuk është vetëm uh, marrëdhënia vetëm femër edhe burrë, është për të thënë është për të është për të sa është mikse, është komplekse marrëdhënia. Po po them si si impakti i parë, mm -hmm. duke qenë se ka edhe një një afrimitet shumë ngushtë skenik në fillim. Ti si, domethënë kur kur e more në fillim të shfaqjes edhe edhe edhe tekstin kur po lexonit ë uh, si t'u duk, e, e kuptove se sa se sa se sa e rëndësishme mund të ishte sa bukur pa dyshim që e kuptova unë krijova një imazh për personazhin të cilën të cilin regjisori ma shkatërroi pse jo pa qëllim sepse ai më tha që është normale që kur lexon një pjesë krijosh një imazh për personazhin sepse ndodh instinktivisht mm -hmm. Por ai tha, nuk do shkosh ti tek imazhi, do vijë Gennaro tek ty tha. Mm -hmm. Nuk ke ti pse të ndërtosh një një Për fat të mirë Hygoja, Hygoi i ka i ka të përcaktuara mirë epitetet mm -hmm. e personazhit për shembull kapiten trim aventurier, si me thënë unë bëj biografinë e Blendit dhe mm -hmm. kuptohet se kush është Blendi. Dhe duke u bazuar në këto epitete, në këto uh, mbiemra që i vendosen personazhit, Ti e ndërton avash avash, qoftë me thotë ai për shembull, duket që nga mënyra se si e mban shpatën. Po. Që në këtë moment ty ty ty të lind nevoja si aktor që të krijosh një raport të veçantë me me objektin tënd mhm, skenik, mm -hmm. domethënë mhm. që të duket pjesë e jotja në fund të fundit. Është shumë gjëra. Është shumë gjëra. Dhe dhe dhe e gjitha funksionon e duket shumë mirë në fund. Njerëzit dalin pastaj me Njerëzit nuk dalin. E pra, eh. njerëzit nuk dalin. Po është është. Do duan ta shohin prapë. Duket si si mungesë modestie, por pse jo, e them mm. që njerëzit nuk dalin. E marrin shfaqjen me vete, është është e vërtetë është. Mm. Është ishte shumë ishte shumë edhe kështu kështu e kupton kur një shfaqje të ka pëlqyer apo s'të ka pëlqyer ose të ka prekur apo s'të ka prekur. Kjo të prek, të realisht të, të emocionon drama shumë e fortë, tragjedia është është shumë e fortë. Ë uh, e sjell shumë mirë. Është edhe ajo që është edhe stili i tij. Stili i tij është pak i shtrirë si stil, po që në gjithë atë shtrirje duket krijohet ideja sikur po shikon një film. Mhm. Mm Gjithë shtrirja, domethënë ka momente shumë shumë të forta emocionale, dramaturgjike që që mbajnë njëri tjetrin. Dhe janë kolona të forta për, njëri për, për, për shfaqjen. Patjetër është edhe kjo, domethënë ajo që mbetet është se si e shkuara të ndjek. Mm. Edhe s'fal, edhe edhe kur ndoshta shpreson që që duhet falë e shkuara nuk fal. Domethënë një Nuk e di, po është që do më jemi në fund fare robër të fatit edhe edhe nuk është konsekuencë është vazhdimësi domethënë. Edhe se ajo disa herë mallkon veten e saj me reputacionin e saj dhe se si ajo do të bëjë një gjë të mirë edhe edhe s'ia del dot se e gjitha është sikur si kur thotë ai tek Godfather Po më tërhiqni prapë mbrapsht, më zhysni prapë atje. Atëherë për për ta çuar më tutje, nuk mos zgjatem shumë. Ta them me këtë, me që me që ma nise se vetë më ngacmove. Aty në në qendër të skenës është një kolonë. Mm -hmm. Nuk e di sa është kuptuar ose sa është perceptuar, po që është në trajtën e hallkave që nuk i dihet fundi. Dhe për të çuar më tutje këtë që the ti, shfaqja mbyllet tek ajo kolonë që do të thotë që çdo hallkë është një brez, është një brez dhe nuk i dihet ku e ka fundin. Mm -hmm. Është një gjë që ka ardhur nga nga e shkuara, vazhdon dhe do të vazhdojë për fat keq. Kështu që këtë paskam kuptuar, që po. jemi jemi është është e shkuara që na na tërheq për mbrapsht. Uh, komplimenta Gino Musolari, miq të dashur, është protagonist në rolin e Gennaros në Lucrezia Borgia në Teatrin Kombëtar sonte në orën 19, nesër në orën 19, të dielën në orën 19 e pastaj Edhe katër shfaqje të tjera javën. Edhe pesë shfaqje. Nga e mërkura. Nga e mërkura javën tjetër, po kjo do të jetë e fundit tani për tani të paktën e kësaj shfaqje që nëse e humbisni, është humbja juaj. Faleminderit uh, Gino. Suksese. Kthehemi pas pak në klubin e mëngjesit me më shumë tani Moby me Why does my heart feel so bad? Dhe tani, dhe tani, a e dini se me Jerin në klubin e mëngjesit. Pesë përdorimet e llumit të kafesë në rutinën tuaj të bukurisë Ndriçoni lëkurën. Kafeja është provuar se është një ilaç për lëkurën e dëmtuar. Maska, llum kafeje, pak ujë dhe kripë. Aplikoni këtë pastë të përftuar në lëkurën tuaj për të ndihmuar në heqjen e lëkurës së vdekur, pastrimin e poreve dhe zbutjen e vijave të rrudhave. Trajton celulitin. Kafeina në kafe ndihmon qarkullimin e gjakut dhe eliminon ujin e tepërt nga lëkura. Për të përgatitur maskën, përzieni gjysmë filxhan llum kafeje, një lugë gjelle verë dhe disa pika Ekstrakt xhinxheri dhe ekstraktin algave të detit. Ajo që duhet të bëni është thjesht të fërkoni lëkurën me këtë maskë. Përmirëson tonalitetin e ngjyrës së flokëve. Thjesht përzieni kafe dhe ujë për të formuar një pastë. Aplikojeni drejtpërsëdrejti në flokë të sapo larë me shampo dhe flokët e lyer me ngjyrë të errët do të shkëlqejnë sikurrë më parë. Trajton qeset nën sy. Vendosni nën sy me ndihmën e një nape të pastër llumin e kafesë dhe mbajeni për pak minuta. Përsëriteni këtë veprim çdo ditë dhe lëkurës suaj do t'i rikthehet gjallëria. Hidratimi i lëkurës. Shumë njerëz e kanë lëkurën e thatë, sado krem hidratues të përdorin. Për të patur lëkurë të butë, lyeni trupin me maskën e mëposhtme. Një filxhan vaj kokosi, një filxhan kafe me llum kafeje dhe një lugë çaji me ekstrakt vanilje. Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit në valët e Club FM në 104. Miq të dashur, ju përshëndesim si ide dhe ka nisur e gjitha, Jeri. Reflekton, e, e shkruan dhe më pas e bën. Patjetër. I ka tre elementet. Ka nisur në ka nisur e gjitha në New Orleans, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku njëra mbas uh, uraganit Katrina, njëra nga këto shtëpitë kish mbetur e shkatërruar atje, edhe e e braktisur. Ishte një vend ku njerëzit që merren me heroin, ëh, mm -hmm. uh, shkonin për t'u shpuar. Lori, mund ta vësh pak faqen, lutem? Dhe artistja që e filloi të gjithën këtë, mm -hmm. pati një ide. Ajo quhet uh, Candy Chang. Dhe në vend që ato dritaret e kësaj shpisë të braktisur i mbylli me tabela të mdhaja të zeza. Tamam mm -hmm. si ato që kemi pasur në shkollë, tabela të zeza, por gjigante. Shumë të mdhaja që mbulonte gjithë shpinë. Dhe shkroi atje e para vetë një fjali në cepin e, ma, e majtas mm -hmm. me të madhe. Një fjali të lënë për gjysëm. Tam. Që thoshte, before I die, mm -hmm. I want to, para se të vdes, dua, mm -hmm. edhe pastaj la shkumësa aty, edhe iftoj njerëzit, që të shkruajnë se çfarë duan të bëjnë para se të vdesin. Mm -hmm. Jo në kuptimin e vdekjes, por në kuptimin e reflektimit të të bërit diçkaje të mirë. Do të mund të jetë një ëndër, për shembull, dikush mund ta plotësoj përpara se të vdes, dua ta shoh Shqipërinë zonjë. Po. Dikush tjetër thot, para se të vdes, dua që prindrit të më pranojnë kështu siç jam. Mm. Dikush tjetër shkruan që Secili shkruan diçka nga Para se të vdes, mm. dua të bëj dy fëmijë. Para se të vdes, dua të shikoj New Yorkun. Mund të jetë gjithçka, edhe banale qoftë. Shiko, kur janë dëshira, asnjëherë nuk janë banale. Mund të jenë ëndra. Po. Mund të jenë reflektime, mund të kenë të bëjnë me ty vet, po mund të kenë të bëjnë me shoqërinë si e tërë apo gjithë njerëzit. Mm, më pëlqen shumë si ide. Dhe për shembull dikush shkruan para se të vdes dua të adoptoj një fëmijë. Mhm. Mm po ta lexosh atë dhe po të shkosh tek muri e të lexosh gjëra që njerëzit kanë shkruar, është shumë frymëzuese. Ka tani mure të tilla, i pari ishte pra nga Candy Chang në New Orleans, tani kanë mbi 2000 mure të ngjashëm wow, në të gjithë botën. Mm -hmm. Dhe po të shikosh në faqen e tyre Before I Die, pikë City, Ka një vend atje ku uh, shkruan në menu që thot muret. Dhe po të hysh atje pastaj ke mure. Mhm. Mm nga Bostoni, nga Brazili, nga Beogradi, nga London. Domethënë ka ka kudo në botë, kudo në botë, në vende arabe, në vende aziatike, në vendet europiane, në Kanada, në Spanjë ku shkruhet antes de morir. Po, e pashë atë. Po, mm -hmm. sepse në domethënë ata e përkthejnë pastaj në në gjuhët e tyre. Shikoj për shembull që e kanë në Kinë, e kanë në Japoni murin. E ke kudo, shikoje. Po le të jetë edhe këtu te ne. Ja ku e ke këtu një listë me me qytete. Adelaide, Australi, Manchester në Mbretërinë e Bashkuar, Kerala në Indi, Boston, Massachusetts, Kaliforni, Francë, Sacramento, po, Meksik, Romani, Meksik, Texas, Michigan, La në Letoni, në Francë, në Gjeorgji, Kanada, Është pra siç thash është ngjitur këtu në Beograd, është në Greqi, është në Kroaci, po Malajzi, Gjermani. Rreth nesh qenka vetëm ne s'e paskemi këtë. Ne nuk e kemi. Duhet ta bëjmë. Por un kam marr lejen për ta bër. Super. Të dyja. Është perfekt për atë. Kështu që E ti je sigurt që do dalësh edhe në media? Na duhet vetëm uh, pak ndihmë nga Bashkia e Tiranës për të dedikuar një vend. Un them trokasim mirë. Jo, kam trokitur, është okay. E po ç'ke atë? Le të bëhet. Është okay. Po po mendoj tani se ku mund të vëmë një mur para se të vdes këtu në Tiranë, ku njerëzit mund të reflektojnë. Mm. Edhe është një gjë që e bëjnë dhe fëmijët, e bëjnë, domethënë mund të shpresh një dëshirë. Kushdo pra po? Në në një në njërën formë ka edhe një reflektim të asaj që jemi të përkohshëm në këtë botë. E nuk do jetojmë përgjithmonë. E kjo është një gjë që njerëzit harrojnë për ah. pasherë. Dikush thotë jo, unë kujtoj. Para se të vdes dua ta legalizojnë, thotë njëri që Po. Për shkak kjo këtu thotë para se të vdes dua të jem mama. Mhm. E lloj-lloj gjërash. Tani unë po shihja që janë ambiente jashtë. Jashtë, gjithmonë jashtë. Domethënë duhet gjendur duhet gjetur një një një vend ku kalojnë njerëz. Mm -hmm. Një vend ku ka një sipërfaqe muri që mund ta mbulosh me mhm. tabelat mm -hmm. e zeza. Mund ta bësh 20 metra të gjerë, mund ta bësh sa të duash. Dhe pastaj vetëm vë shkumësa atje dhe njerëzit vazhdimisht Mund ta fshish, mund të shkruash gjëra të tjera më vonë, e kupton? Ajo mund të rrijë atje me muaj, me vite. Mhm. Mm Siç ka ndenjur në këto, aty ku nuk bezdis kërkënd, po mund të bëhet si një vend reflektimi ku njerëzit mund edhe të ndalojnë të shohin se çfarë kanë shkruar të tjerët. Të lexojnë. E nëse po. u mbushet mendja, të marrin një shkumës. Dhe uroj që mos ta Jo, nuk ka. Mos shkruajnë gjëra të tjera, mos e pra. mendo këtë. Po nuk ka sepse. Është shumë e thjeshtë, vetëm tabela të zeza. Dërrasa. Ca kompensata të zeza, të lyera po. apo çfarë, edhe shkumësa. Kushton kushton shumë pak. Po më pëlqen si ide. Edhe më. Kthehemi pas pak në klubin e mëngjesit në Club FM në 104. Ju përshëndesim nga valët e radios Club FM. Disturbed. Fantastike. Kjo ishte kënga e ditës për sot. Kënga e ditës Eliani 227 i mbaron numri fiton një dhuratë nga Electronic Line. Bravo. Mm. Ndërkohë ne kishim një sharadio, Lajka ishte sharadio jonë, është Seli 970 i mbaron numri fiton dy bileta për në Cineplexx. Të lumtë. Se çfarë tha ai? dy ose tre koncerte ku kanë qenë edhe Disturbed, këto koncertet e ndaja verore. Ku s'kishte vetëm një grup, ishin shumë grupe. Mm -hmm. E mbaj mend uh, David Draiman, uh, që është uh, vokalisti. Pam. Ka një gjë për shembull që flet. Mm. Gjithë atyre u flet uh, Njerëzve pra, fansave, i thotë My brothers and sisters, my blood Kështu thotë My brothers, gjithmonë thotë my brothers and sisters Gjithmonë kur i, fl kur i flet uh, turmës përjashtë Edhe Po kjo është ndryshe Nga gjithçka që Disturb ka bërë Në deri tani Po, po. Sepse kështu është. Na prishet kënga. Kështu është. Mirë, nuk e lëmë dot se Po lëre Shqetësojmë gjithë Club FM-in, po Po është mjaftueshëm, është po, po, është ja bën. Arrin më shpejt në punë ashtu ore. Kur je në makinë. Po ta them arrin shumë më shpejt në punë. Lëre se ka dhe ata që s'kan arritur lëre. Ka nga ata ka nga ata. S'është, s'është disturbed janë. Po imagjinoje ti atje në mosh pit ku vin gjithë vërdall me grushta këtu. E u tani. Ça bëhet lale. Kur fillon koncerti është fushë e blertë, kur mbaron koncerti është lluc gjithandej, it's okay then, është shkelur komplet. Po nejse. Ë uh, ikim? Ikim. E mbyllim? E mbyllim. Një fundjavë. Ju urojmë një një sekondë atje. Duke e luajtur këtu, ju urojmë një fundjavë të qetë. Ikim ne Nga Club FM njëqind pikë katër Mirupafshim Bëfshi qejf Ju lëmë me James Bay në duar të sigurta miq të dashur Orgesa Zaimi është duke ardhur Music Box është programi i radhës Ciao Mirupafshim Mirupafshim